prentsaren bidez eta kanputik, jakinean zirezte baigurriko WWF erat errefusiatuk beharrak direla, ikusiz munduko gertakari izigarriak eta jende batzuen bizi baldintzak ezin onartuak badu zonbait aste kontseiluan adostu ginela, egoera hortan zirenen laguntzea, duela ogoita hiru urte balkaneko gerla zelarik, euntala eta naita amar bat jende bosniatik errezebitu ginutuen bezala. Suprefetak deitu nu eta BF-eko baimenarekin erabaki dugu ogoi bat bizitokiren libratzea. Jende horien errezebitzeko bilku randana bat egin ditugu, elkarte berezitu batzuekin, ala nola aterbea, medezen du mondo, ospitaleko mediku, bank alimenter, sekur katolik eta bertze. Departamentuko elkargoek dute operazio hori beren gain hartuko, erriari ez da deus gostako. Mementoan dakiguna da lehen bai eta negu haintzin nahi dutela kale eiritik jendeak urrundu eta baigoritik berrogoita amar jende elgin laizke. Aste astetik nahi izan dugu komunikatu bainan administrazioko zerbitzuek ez dute onartu egitea. Aste onda juntako Pariseko gertakari latzen ondutik, galekiten dauzuet ez gauza guzien nahastea. Baiguriko erriak nahi du erakutsi bere elkartasuna eta bere laguntza, sumea, nahi du ekarri, beharretan diren jendeeri, denboran ere eskualdunek egezebitu ditugu IES joan ziren italiano, bosniak, belgikano, esp espanyol, gaur ere mundu hobe batentzat obra dezagun, IES lari horien inahala untsa egezebituz eta milesker. Hala, eh, zonbait, behinan eh, hor jende horiek dira eh, errefusiatuak horiek ere funtsian jasaiten dituzte lakotz. Munduko erresuma batzuetan diren gerlak, hor eskapatzen dira egoera ezin bizi hortaiken. Uste otorik jende behauten komprenitu, badakigu kaleneko errian badirela, irian badirela hamar mila jende metatiak, uh, ezin uh, eh, unartia dela hori eta behar dugu zerbait pentsatu eta hori bon, laguntza galdein dute uh, eh, erri guzier edo hiri handanat jendeak ez dakit zertaz, zertaz edo zendako beldur diren, biztan da, gertakariak izan dira latzak eh, joan den egunan, egunian, baina eh, badakigu uh, elkarte horiek segituko duztela behar demezala, uh, iduriz baigurira jinen diren jende horiek, uh, jaanik badakite nor diren eta ez dugu landirik izaiten al, hortan hasteko segurra gira. Mm-hmm. Eta behar da, zuri ustez eta erraiten duzuen bezala, eskuzabala izan. Ata ba, e, uste dut eta, bon, e, jende horiek sofritzen duten, sofrikariotan dira, beren erritik partitzea egin dako gauza, gauza latza izan da, eta uste dut hori denek behar dugu konprenitu hori. Mhm. Este goza bat, ez dira familiak, baina gizonak dira bakarrik? Hori, seurtamenik ez dugu. E, ondar memento hartu ez, ez dugu jakinen, uste dut seurre aste ondarien ginela, aipatia dute hor zeunatxean, behar biarratxean seurre, Eh, beaz, jakinen dugu partitzean, uh, eh, autobusian uh, behatuko du, fe, dute nori izain diren, astean eran zuten jende bakarrak zirela, iduriz familiak izanen dira, beaz hori ez dakigu mm-hmm. honokoan. Eta duzu mezala, hor beti segiteak izain dira, badira organismo handanat, hor bai osagarren aldetik edo sozialak luan segitzen dituztenak. Bai, aterbiak elkarteak du eh, segituko afera, badira anitz elkarte eh, aparte hartuko utenak, medikiak horri zanen dira eh, partikulazki hastapenean, uh, kusteko behaz eze sofrikariotan diren, uh, erriko mediku eta infirmier eta horik segituko utea itzinetik, eta biztanda uh, laundiak izan direla jende horiek.